ideološki rat. Ako dobiješ ideološki rat, pitanje je pobjede ove fizičke, samo pitanje vremena. Kada će se to ostvariti? Mumini su bili pobjednici u Mekki, iako nisu imali vlasti, nisu imali snage, ma nije jedan smio da izađe javno da klanja i da poziva Allahovu vjeru, ali su bili pobjednici s ove ideološke strane. Danas to je jedna vrlo važna konstatacija i osnova da se shvati šta je uzrok širenja između ostalog islama danas u svijetu što kažu jedina vjera koja je u, ekspanziji u širenju konstantnom neprestanom nezaustavljivom šta je uzrok toga zato što je islam već danas pred svim ideologijama ubjeđenjima, vjerovanjima i ostvario i uspio da ostvari ovu ideološku pobjedu ideološki je pobjednik. Iako nama dolaze u naše kuće, u naše države, u naša mjesta i terorišu nas i uzimaju naša dobra i rade ono što rade i okupaciju čine i tako dalje. Ali islam je ideološki pobjednik i mumini koji ga se drži. Ne mogu ništa. Ma ne mogu pera odbično se kaže islamu danas. Ne mogu ništa kazati ono što su dojuče koristili protiv islama, sad je stalo na strani islama. Kao što je bio slučaj u vrijeme Musa ali i selam i faraona. Dojuče faraon je koristio one sihirbaze, one čarobnjake da podrže njegovu vlast. Oni kad su vidjeli šta je hak, šta je istina, feseđadu, svi seđdu učiniše. Kalu amelna bi rabbil alem. Kažu mi vjerujemo gospodara svih svjetova. Rabbi Musa wa Harun, gospodara Musa i Harunova. Do juče su koristili nauku protiv Islama i mislili da je to njihova ta čarolija velika kojom će uspjet do kraja ovoga svijeta da ljude zavode i da ih sebi podčinjavaju i svojim ideologijama, vlastima i, i protjevima. Doći im ta nauka, pošto je to od Allah, tabaraka wa ta'ala, ne da se ne da se podčiniti ako se istina govori jer istina je uz istinu bila ta istina ovdje u kitabu ili bila među nama u kosmosu to je istina istina mora istinu podržati i stati uz nju ne može drugačije osim ako se istina iskrene to je drugo pitanje dakle danas nauka staje uz, uz islam i potvrđuje istinitost, izvornost, i ispravnost ove vjere. Danas, i ako muslimani nemaju snage, nemaju vlasti, nemaju jedinstva i tako dalje, zbog toga što su u mnogome zapostavili Allahu te baraka ta'ala vjeru i neodgovorno se prema njoj ponijeli, ali Islam je danas ideološki pobjednik. I islam je danas izvojao tu pobjedu. Pitanje je samo vremena i zato su upravo skočili toliki u borbi protiv ove vjere i njenih sljedbenika. I toliko se nadigli i toliko troše i metka. Da bi spriječili to. Da bi onemogućili to, da bi skrenuli to i iskrivili to. Pitanje je samo vremena i ove fizičke pobjede islama i njegovih sljedbenika. I drugo jedno vrlo važno pitanje koje nas podsjeća na taj džahilijet i ono što su radili sljedbenici džahilijet. Kada izgube bitku u ideološkom, na ideološkom planu, dakle u dokazivanju, čemu se onda obraćaju? Onda se obraćaju vladarima i sili. Faraon kada mu je došao Musa ali se nam je rekao mu istinu i pokazao mu i dokazao šta kaže ako to ne ostaviš leđa ali neke minel mes čuni ja ću tebe zatvoriti jel danas zatvaraju ili otvaraju kad izgube na ideološkom planu onda zatvaraju onda silom kad izgube silu dokaza Jer dokaz ima snagu svoju. Kad nemaju snage dokaza, onda imaju dokaz snage. Onda, ako nećete ovako, e onda mi znamo i umijemo drugačije. Mi ćemo vas naučiti pameti. I prepast da više nikome ne naupadne da to isto tako radi i da, da pomisli i da, i da bude da bude Allahov istinski rob. Dakle, obraćaju se onima koji imaju silu, koji imaju vlast i tako dalje. To je bilo u džahilijetu. Kur'an nam to spominje i kaže u kazivanju o Musa'u a.s. da su velikaši faraonovi rekli e tezeru Musa zar ćeš ti, savjetnici njegovi kažu mu, zar ćeš ti ostaviti Musa wa kaumehu i njegov narod li jufsidu fil ard da ne red po zemlji čine. Nakon što su bili poraženi ideološki, ti njegovi savjetnici i velikaši faraonovi, onda pribjegavaju sili. Zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod? Dakle, jednostavno ne daj im mira. Da nered čine, da nered čine po zemlji. To se i dan danas vidi, to se i dan danas taj sistem primjenjuje i onda faraon kaže šta je rekao? Senu katilu abnahum. Ja ću poubijat njihovu mušku djecu. Čovjek često može podnijeti sobom. Ali da se svijeti na tvojoj djeci, to je najveći vid zločina, najveći vid pakosti i zlobe koja iz nekoga može koja iz nekoga može proizaći. Dakle, jednostavno pribjegavaju sili da bi spriječili hak što se radilo, što se radi do današnjeg dana. Zatim, u džahilijetu su optuživali optuživali pripadnike i sljedbenike istine, da nered čide po zemlji. To su rekli Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Kažu, on je razdor među nas ubacio. Zavadio se brat s bratom, otac sa sinom. Nered nam uveo, razjedinio je našu zajednicu. Tako kažu. U današnjem vremenu, kad su ljudi išli na more, kada se provodilo kada se pjevalo bratstvu jedinstvo, ali ne onom pravom, izvornom, ispravnom, mominskom bratstvu jedinstvu, nego onome džahilijetskom, onda kažu bili smo jedinstveni. Nikad nam nije bolje bilo, ne uzubila. Wallahi to vidimo svojim očima kako se kuranski ajet pokazuje i ostvaruje kada nam Kur'an prenosi šej, ono što kaže šeitan le uzejinene lehum fil ard ja ću im lijepim učiniti na zemlji znači ono što ne valja bit će im lijepo toliko to šeitan zna uljepšat, prevarit i zato se zove garur fela je gurrenekum billahi garu nemojte da vas zavara velika varalica lopov i lopuža to je prokleti šeitan a to što zlo prikaže ti kao kao lijepo i kao i kao dobro. Dakle, optuživali su sljedbenike istine da oni nered čine po zemlji. I zato ćemo vidjeti munafike, kako je Kur'an opisuje na početku sure Bekari, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Kada im se kaže, nemojte vi činiti nered po zemlji. Jer oni zaista čine nered po zemlji. Miješaju istinu i neistinu hajmo mi sad da se ujedinimo, da se udružimo, pa i mi musliman ćemo nešto odstaviti od svoje vjere, da bi svi živjeli u miru, lijepo, da bi nam bilo blagostanje i tako dalje, da bi smo se dogovorili svi. A lako ćemo tamo, ako bude tamo čega, ne uzubila. Kada im se kaže zašto ne činite po zemlji, oni kažu i nema nahnu muslihun. Mi samo hoćemo da izmirimo. To jeste da približimo istinu na istini, pa da se ljudi izmire. Da nema te borbe između haka i batila. A u osnovi došle su objave između ostalog da bi se da bi se jednostavno suprostavila istina neistini, a ne da bi se istina sa neistinom pomirila, jer to je nemoguće. Može samo u jednom slučaju da neistina ostavi ono na čemu je i da prihvati istinu. Doćim da istina ostavi nešto od onoga što je ispravno to, to nije naše pravo i da hoćemo, to nije naše pravo da mi to učinimo. To je pravo Allah, te barake teala. Dakle, optuživanje pripadnika istine za fesad, da oni čine fesad i da oni čine nered po zemlji time što uspostavljaju Kur'an i sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zatim u tome obraćanju vlastima i vladarima i silnicima oni optužuju oni optužuju sljedbenike istine da vjeru vladara ili vjeru svjetskog poretka kako ga danas nazivaju novog svjetskog poretka da takvi omalovažavaju i da takvi pocijenjuju i ne prihvataju. Pa su rekli, pa su rekli faraonu, wa jezeraka wa alihatak. I da ostave, zar ćeš ih pusti da tebe napuste i da puste tvoja božanstva. Dakle, jednostavno, taj stari džahilijet je vrlo sličan ili isti kao što je i ovaj i ovaj sličan onome kao što je bio onaj priješnji. Pa onda faraon spominje i kaže inni ahafu en yubaddila dinakum. Ja se bojim da on vašu vjeru ne promijeni. Dakle, ono na čemu ste vi do sada bili, ja se bojim da oni to ne promijene. U današnjem našem slučaju, odakle sad ova nova vjera? Ona izvorna vjera, kaže se, to je neka nova vjera. Kako ćete vi promijeniti vjeru svojih predaka i onoga na čemu su prije ljudi bili? Mi kažemo, odgovaramo ono što, što je bilo ispravno, od vjere predaka to prihvatamo, ono što nije bilo ispravno, ne prihvatamo. Hoćemo li prihvatiti bogumilstvo, patarenstvo, idolopoklonstvo, neki bi to prihvatili neki bi to prihvatili. Dakle, to je vid džahilijeta. Zatim od vidova džahilijeta jeste i to da u džahilijetu ljudi se pravdaju i kažu mi vjerujemo samo ono što, što je kod nas prisutno, ono što je u našem ubjeđenju i vjerovanju, a drugo ne. Doći mu isto vrijeme vidjet ćemo da takvi to svoje vjerovanje opovrgavaju. Nominu bima unzile alejde. Kada im se kaže, vjerujte ono što je Allah objavio. Oni kažu, Mi samo vjerujemo ono što je nama objavljeno. A u biti ćemo vidjeti da i to što je njima objavljeno da jednostavno se toga da se toga ne drži. U današnjem u današnjem vremenu ljudima ljudima se kaže ovo vam je ajet, ovo vam je hadis, prihvatite to, radite po tome, kažu ne ne. Moj mezheb je ovakav. A ako u biti vidiš taj mezheb, vidjet ćeš da oni ne rade po tome mezhebu. Ako se radi o ovim ispravnim mezhebima, hanefijski, malikijski, šafijski, ambelijski i tako dalje, koji su zasnovali na Kur'anu i sunnetu i koji, koji su tražili dokaze i koji, su, koji imaju, imaju svoju podlogu u šarijatskim izvorima. Dakle, prihvatanje samo onoga što je što je kod njih a odbacivanje drugoga, a u isto vrijeme, u stvari to je odbacivanje onoga na čemu su oni. Dakle, nepoznavanje. Džahilijet je džahilijet. I ne bi džava bio nazvan džahilijetom. Zatim, od vrsta džahilijeta jeste i to da su u džahilijetu dodavali na ibadete mnoge stvari. Dodavali. Nisu se zadovoljili sa ibadetima koje im je Allah propisao i odredio. Malo im to bilo, navodno. Pa su onda dodavali na te ibadete nešto drugo, nešto novo, a u biti ako se vratimo na ono na čemu su, vidjet da one ibadete koji su im propisani, da ih nisu uspostavili onako kako je Allah tebara propisao. Reci nam sad primjer iz našeg života, da, da te bolje shvatim. Ko će nam reći? U svemu, u svemu. Čovjek kad umre, čovjek kad umre, uvelo se toliko i toliko toga i to je najjasnije pitanje. Nije nikad proučio Kur'an u svome životu, nije ga pročitao, nije se bavio time, nije on bio hođa. Kao da je to Kur'an za i za Efendije sam. Hudelin nas, to je uputa svim ljudima. I ko je bogobojazni, on je na većoj mer tebi, na većem stepenu kod Allaha od nekoga ko ima titule i diplome i položaje, a on se toga, a on se toga ne drži. Uvelo je, uvelo se toliko i toliko toga. Cijela trgovina se na toj osnovi uspostavila. Nije učio u svome životu ono što je propisano, da uči i da se druži s Kur'anom i da ga zna i da, i da po njemu radi i da u njega poziva i da ga brani i tako dalje. A kad umre, onda će mu se proučit hatme, onda će se ovo urat, onda će se ono urat. I tako dalje. Dakle, to je to je dodavanje na ibadete koji nisu propisani, a u isto vrijeme nečinjenje onih ibadeta koji su u osnovi propisani. I to tako ide. I to tako ide. To je od vrsta džahilijeta. Isto tako, od vrsta džahilijeta jeste s druge strane umanjivanje umanjivanje nekih ibadeta. Ostavljanje nekih ibadeta. Danas neki sunneti kada se uvode među ljude kada se uvode neki sunneti među ljude mnogi se čude i kažu pa kako to, mi to nikad nismo za to čuli. Odakle sad vi to sad donosite nešto novo? Iako je to staro i najstarije i izvorno, ali se napustilo, ostavilo. U džahili je tu stanovnici Mekke nisu izlazili na Arefat nikako. Iako je hađ Arefat u stvari, izlazak na Arefat. Nisu to radili džahilijet. Nisu znali propisa, nisu se držali tako dalje. Po svom nahođenju su postupali i radili. Dakle, ostavljali propise svoje vjere, napuštali neke propise, odricali ih se i, i tako dalje. S druge strane, vidjet ćemo u džahilijetu da su ostavljali neke vađibe, ostavljali neke vađibe, iz takozvane svoje, kako su je shvatali, pobožnosti i bogobojaznosti. Objasni nam to, nije nam jasno. Vidjet ćemo kad su dolazili u Meku, šta su radili? Skidali bi svoju odjeću i govorili mi smo u ovoj odjeći činili grijehe. Pa ne možemo tavav činiti oko kjabe, nego ćemo uzeti odjeću stanovnika Mekke, Oni su tu stalno najčistiji i tako dalje. A kada ne bi našli odjeću stanovnika Mekke da im niko dadne ili posudi, onda bi goli obilazili oko Kjabe. Pa su ostavili vađib, a to je pokrivanje svoga tijela, da bi postigli vera, pobožnost i bogobojaznost, koja im nije propisana. Džahilijet. Dobro, to je prije bilo. A šta je danas? da nas kažeš klanjaj kaže šta kaže ovo, ovo pitanje hoćemo da, da uporedimo ostavljanje vađiba i obaveze traž, tražeći pobožnost kad kažemo klanjaj redovno kaže ja se bojim da počnem klanjati da ne bi nekad propustio nego ću ja kad ostarim Treba bi je doći pokajace, pa ću ja onda redovno sve obavljati. Ostavio je farz da bi postigo pobožnost i bogobojaznost, to jeste da mu se kad ne bi desilo da propusti namaz. Jel to isti primjer? Jeste. Ili, kaže, nemam ja vremena, mogućnost da se, da se perijem, da se čistim od farbe ili nečega na radnom mjestu, tako da i ne klanja namaze. Dakle, želeći postići čistoću potpunu, on ostavlja vađib i obavezu koja mu je obavezana, koja mu je ovaj naređena. Da se ne misli samo da se o muškinju radi, kod žena, na primjer. Kad kažete pokri se što je vađib i obaveza, ona kaže ja se bojim da se ne otkrijem, pa se neću ni pokriti. Znači, hoće da postigne bogobojaznost, a ona ostavlja vađib i fars. Dakle, od pitanja džahilijeta koji su prije bila danas se ponavljaju i, i koliko i koliko toga. Ja samo poneki primjer samo navodi. Zatim, od vrsta džahilijeta jeste traženje suda kod nekoga drugoga mimo ove vjere etahakumu ila tagut kao što je namaz i badet isto tako a mnogi ne znaju ili zaboravljaju ili zanemaruju da je ibadet isto tako obavezan i nužan da čovjek traži propise ove vjere i da mu ova vjera presudi u svemu. Bilo u pogledu njega samoga da traži sud ove vjere ili među ljudima dvojica se spore oko nekoga pitanja ko će im presuditi ko će im donijeti ko će im donijeti presudu? onaj koji se ne zna okupati, ne kažemo okupati, tuširati i tako dalje, nego ne zna se šerijatski od neđaseta okupati, on da ti donese presudu? Subhanallah! Koju presudu? Osim onu koju Allah spominje Efe hukmel džahilijeti jebgun Hoće li oni hukum i sud džahilijeta Ne zna boštva Znači sud u kome je Allah isključen u kome se Allah ne pita zar taj oni sud hoće to je džahilijet totalni ako to nije džahilijet onda džahilijeta nema nikako to je temeljni džahilijet traženje suda od nekoga drugoga mimo ove vjere ja vam moram sad nešto reći što me je danas dobro zabolilo na prošlom dersu ovdje ili dersu prije toga ja sam vam spomenuo jedan slučaj ne iz priče i kazivanja nego iz stvarnosti u jednom slučaju sam otišao da presudim između dvoje i kada sam vidio da dotična osoba izbjegava i neće Allahov sud, onda sam rekao, onda ja ovdje više nemam šta tražiti. Onda to više nije moj posao. Hoćeš li da ti Allah presudi, da ti kažem šta Allah traži i zahtijeva, kako ti Allah sudi u tome pitanju, kaže ja nisam spremna to da prihvatim. Onda ja nemam šta ovdje više da tražim. Danas ta ista osoba naziva me i plaće i vrišći. I kaže, uzeli su mi svu moju djecu u opštini, u magistratu. I čeka se za dva dana da budu ta djeca podijeljena u nemuslimanske porodice. Djece je negdje sedam, osam, Sedmer, osmero djece. A prije toga sam ja rekao, onda se boje Allaha da te Allah ne kazni jer s njim se nije igrati efe hukmel džahilijeti je bugun zar hoće hukum džahilijeta zar hoće sud taguta mimo Allaha te baraka wa ta'ala znači da im je neko preći i važniji i da do njega više drže nego do Allaha te baraka wa ta'ala to je vrlo opasno Dakle, to je bilo u džahilijetu i to se danas isto ponavlja. I mnogi toga nisu svjesni. U ajetima gdje Allah tabaraka wa ta'ala opisuje koliko kome pripada nasljedstva, mi kažemo miraza. Nakon toga kaže وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Ko bude pokoran Allahu i njegovom Rasulu, njemu je džennet. Iza toga u ajetu وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُ Ko je nepokoran Allahu i njegovom Rasulu, džennem mu je. Bilo u ovome ili u onome, većina ih danas koji hoće da podijele miras i nasljedstvo ne ide šerijatskim sudcima nego ide da im neko drugi podijeli ako neće drugi onda ti, onda ti traži makar na tebi da se primijeni i sprovedi. Jer Allah tebe ne duži onim što nisi u mogućnosti, jer nema šerijatskih sudnica. A molim Allah te bareke ta'ala da se što prije uspostavi. I to ne samo po imenu, nego zvanično i da ljudi drže do toga. Jer ako ne drže do suda Allahovog, onda onda kakvi su to vjernici i vjernici u koga Elem tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik Vidiš li ti one koji misle, pretpostavljaju, koji smatraju, a nije to tako, koji misle da vjeruju ono što je tebi objavljeno i što je objavljeno prije tebe. A šta radi? Juriduna an yatahakamu ila tagut hoće da im tagut, to jeste šeitan, da im presuđuje. Svako ko sudi mimo Allahovog zakona, to je šeitanski sud. To je, to je džahilijet. Dakle, takvi nisu vjernici koji traže sud mimo Allahovog suda. Bilo u čemu, radilo se o mirasu, nasljednom pravu, radilo se o sporojima između čovjeka i žene. Kako ti može presuditi onaj koji ne zna Allaha, koji ne zna za din. Kako će znati za Allaho propis? Ne zna. On sudi po svojim protjevima i svojoj koristi. I zato to je jedan veliki vid i najrasprostranjeniji vid džahilijeta koji je prije bio i koji se održao do današnjeg dana. I na kojem većina ljudi pada na ispitu. Bilo šta malo ili veliko u tvome životu da se desi, pitaj Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako vi ne znate. Nemoj da pitaš da bi izvrdao, da bi našao neku olakšicu. Nemoj da pitaš onoga za kojeg znaš od prilike kako će tebi nagoditi. Nego pitaj onoga za kojeg znaš da te neće prevariti u tvojoj vjeri. Onoga koji će ti reći pravo ti bilo ili ti krivo bilo. A muminu ne smije biti krivo kad Allah te bareke ve taala i njegov resul ali sad ve selam u nečemu presudi. Dakle To je pitanje potvrde tvoga imana nema ni jednog pitanja u, našeg, u našem životu nema ni jednog događaja a da islam zato ne daje rješenje pitanje je u kakvom si ti društvu da li ti to društvo zna odgovoriti na to ima li učeni među vama a nije pitanje ima li islam zato i u pogledu toga odgovor islam je savršen Dakle, to je veliki vid pokornosti Allahu te bareke ve taala njegovom resulu ali sattu selam a to je obraćanje u našim sporovima i to sa tri šarta koja su spomenuta u kuranskom ajetu fala wa rabbike la yu'minun i nije tako mi gospodara tvoga kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala sobom se kune zbog važnosti ovoga pitanja la yu'minun oni ne vjeruju hatta yuhakkimu ke fi ma shajara bainahum dok te Allahu poslanice ne budu uzimali kao suca u svojim sporovima to je prvo thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait zatim u svojim prsima ne nađu po teškoću, ti je skobu zbog onoga što si ti presudio. Da im nije teško to što si tako presudio. Wa yusallimu teslima. I dok u potpunosti teslim ne budu. Vi znate šta je teslim. Predani Allahu te barakava ta'ala. To je iman. A nije iman, radi šta hoćeš, živi kako hoćeš, a kad umreš, mi ćemo onda kod Allaha posredovati. To je laž, to je prevara, to je demagogija za ove koji će shvatiti to. Dakle, ne smije se na taj način prilaziti ovim pitanjima i odnositi se prema Allahu te bareke ve taala i njegovoj vjeri. Bojat se uzvišenog Allaha te bareke ve taala da on ne spusti svoj gadab, svoju srđbu na takve koji bi i džahilijeta i malo islama i svakome da udovolje a kad treba nekome ili nečega se odreći, onda ću to ja lako sa vjerom da riješim. Nije se igrat. Bolje ti je sa svim svijetom zaratit, a sa Allahom da si, da si u prijateljstvu. Jer Allah tabaraka wa ta'ala kaže Men aada li valijen Faqad aventuhu bil harb Ko moga dosta Ko moga prijatelja Uzme za neprijatelja Takvima objavljujem rat Allah kaže u hadisi kuciju. Dakle, Ibrahim a.s. mu primjer u njemu najbolji. Stao je na Allahovu tabaraka wa ta'ala stranu. Kad niko na ko vjerovao nije, pa ga je Allah uzvišen i pomogao. Sam, jedan, protiv cijeloga svijeta. Ili cijeli svijet protiv njega. Pa je ostao. I takvi će na kraju takvi će na kraju uspjeti. Ovo su neka od pitanja džahilijeta koja su bila prisutna u prošlosti i koja su i dan danas među ljudima prisutna. Da bismo ih upoznali, da bismo bili oprezni u pogledu njih i da ne bismo bili zavarani onim na čemu je većina ljudi ne smije nas zavarati mnoštvo onih koji slijede neistinu. Niti nas smije pokolebati malobrojnost onih koji staju i slijede istinu. Koji staju uz istinu i slijede. A Allahova tabaraka wa ta'ala pomoć i pobjeda je uz one koji budu uz njega uz one koji pomognu njegovu vjeru, uz one koji prihvate istinski sa srca islam, budu Allahu predani i budu po tome u svome svakodnevnom životu radili. I budu se svakako odrekli toga džahilijeta. Wa en jekrahe en jaude fil i da mrzi da se vrati u kufr i u taj džahilijet u kome je nekada bio kema jakrahu an juk, fi jukdefe finnar kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru ovo nam je ujedno i odgovor i ako ćemo inshallah sa ovom temom nastaviti ako Allah da dadne života ovo nam je ujedno i odgovor na pitanje zašto među onima koji kažu da slijede istinu i uputu, zašto ima netrpeljivosti, zašto ima razjedinjenja, zašto ima vatre i dima, drugim riječima. Zašto? Zato što još uvijek ima vrsta i oblika džahilijeta. I dok se to ne iščisti, uvijek će biti tih trzavica neispravnosti i uvijek će biti toga kočenja i nezadovanja. Jer Allahova je pomoć uz one koji istinski uspostave njegovu vjeru, a ne po onome kako se ljudi predstavljaju i kako hoće da budu pred ljudima prikazani.